As iemand vir ons een woord het, luister ons graag. Um, ek is bezig om een boek te lees van Frank met een snaakse van, ek dink is Viola of so iets. Maar die boekse naam is From Eternity to You en dit gaan oor, um, ehm, eindelijk oor, gaan het oor die lichaam van Christus. En dit het my net weer opwonde gemaakt om te weet dat ons as eenheid lichaam van Christus is. Baie keer kan ons in die kerk aflei of hoor dat ons moet huis toe gaan en beter christen probeer wees, ons, ons moet gaan groei. Maar ek dink, ons het by een tyd gekom waar die openbaarmaking van die kinders van God die gemeente is. Dat ons as eenheid in Christus een is, dat ons Jesus centraal sit as hoof, en dat ons wel arms en bene en so is, maar dit het nie eindelijk meer saak maak nie. Dit gaan nie meer oor Piet, en Chris en Tiki nie, en het gaan nie meer oor die jood en die Griek nie, en het gaan nie meer oor die wit en die swaard nie. Christus het gekom om ons een te maak in sy lichaam. So ons moet begin om hom centraal te stel en in gemeenskap kerk te begin wees, ecclesia te begin wees, lichaam van God begin te wees. Want as ek na julle kyk, dan is het net amazing om te besef dat ons lichaam van Christus is en dat hy ons hoof is en dat ons moet begin optree as lichaam van Christus, en nie as arm en bene en so nie, verstaan nie, as individue nie, maar as eenheid in Christus. Hy is die kop en ons is die lichaam. Ons is een met Christus. Ons is Christus op aarde. Dankie Tiki, daar bevestig jy nou dat ek moet kom praat. Ek het eerst gesit in huiver, maar um, ek bedink, hier was die, die week die ding wat Rian een keer gesê het, hoekom kom ons Sondag gemeente toe? Hy het gesê, ons kom om bevestig te word. Toe sê dan denk ek so, maar daar sê ons, ons kom om ons te bevestig. En het gaan nie meer oor ons nie. Toe kom ek achter, ons kom om mekaar te bevestig. En dis precies wat Tiki ook nou sê. Dit gaan nie nie oor ons as individue nie, maar ons as gemeente saam. En hoe ons elke sondag na sondag uitsien om by mekaar te wees, om God se woord met mekaar te deel. Selfs net so met die woordskool ook. Ons kan nie wag vir Woensdag nie en van Woensdag kan ons nie weer wag na Sondag toe nie, want ons het daai eenheid wat ons wil by mekaar wees en met mekaar wil deel. So ek sien julle sommer daarmee. Wil ek nog iets bysê? Was Vrydag aand by 'n funksie gewees. En dit is my so hartseer gewees toe daar nou 'n band wat sing. En as daai band sê klap aan, klap almal aan. As daai band sê steek julle hande op, dan steek julle hande op. Dit is soos pad teen daai mense hande. Toe wonder ek as dit nou iemand anders was wat gesing het wat oor Jesus gesing het. Sou hulle nog steeds geskree het, gedans het, gespring het. Dit was eintlik baie hartseer geweest, maar dit is vir my so lekker om in die gemeente te sien hoe ons al hoe meer en meer soos opgewonde raak oor Jesus. Vader so sing en so moet net kan hande klap wanneer ons hande klap en wil begin spring wanneer ons wil begin spring is erg lekker. Dankie vir julle. Johan kom so ewe modest en hy sê vir my ek moet maar 'n bietjie aanval in die ding wat hy wil sê. Maar ek het niks om aan te vul nie. Ek het net 'n amen om daarop uit te roep. Dis 'n groot blessing. Ons ken die eindtelling. Prys die Here. Is dit nie 'n 'n heerlike stuk openbaring nie? Ons ken die eindtelling. Daarom is ons wedloop, ons reisies anders. Paulus sê, ek hardloop soos een wat sekerlik die prijs gaan kry. Ek klink vir my, hy het ook die eindelling geken. Prijs die Heere, dit is kostbaar. Vader, ons eer hier vanmorgen vir die blijdskap, die heerlijkheid van ons samensyn, van ons eenheid, van een wees in die. Heere, dit is ons begeerte. Dit is die begeerte wat so baie van ons het, Vader, wat ek geloof wat elkeen van ons sal kry, om te sien hoe dat die kinders van God openbaar gemaakt word. Om dit sien hoe dat die lichaam opstaan in funksie soos wat jy dit bedoel het. Heren, ons is stil voor jy vanmorgen. Stil vir jy inspraak, stil vir die werking van die gees in ons. Dis as vir ons wacht vir die opdrag, die woord. As jy dan ons hoof is, is jy die beheercentrum, dan is dit van jy wat ons die bevel ontvang, om aksie te neem, om te functioneer. Dankie Heere, dat jy bevel een liefdesbevel van leven is, en die opdrachte, om een of ander sinne sterre doel te bereik nie. Maar dat jy ons kom nooi, dat jy ons ontwerp het, om gehoorzaam te wees, aan die opdrag, ons eerie, in Jesus naam, Amen. Ek wil aansluit by Tiki, as Jesus die hoofd is, van die lichaam, my lichaam, al my ledemate, is ontwerp, om te reageer, op die bevel, van die hoofd af as ek het gedachte dink, as my brein sê so, dan is daar nie een debat nie. As jy rarig moeg is, as jy bijvoorbeeld nou soos ek fiets rij en jy het al ver gerij en jy is rarig moeg, dan is daar bykie van een debat. Want jou bene begin protesteer per tykje, dit is waar. Maar eindelijk as een ou mooi ding daar oor, daar is my, elke ledemaat in my lichaam is ontwerp, om gehoorzaam te wees aan die stem wat die bevelcentrum uitreik. En as ons rechtig Jezus sien as die Christus is die hoofd van die gemeente, as ons hom sien as die bevelcentrum, dan is sy wil, sy begeerte is my bevel, sy begeerte is wat ek geprogrammeer is om te doen. Ek wil eindelijk sê geprogrammeer, besef jy dat daar nie eers meer een debat sal wees oor die saak nie dat ons net eenvoudig daar volgens kan optree. En as ons kyk na die hele beginsel van prediking, hoekom kom ons by mekaar, om mekaar te bevestig? Ja, om bevestig te word in dit wat werkelijk ons ontwerp is. Want as ons in ons ontwerp is, is ons waar ons moet wees. Jy sien, ek wil terugkom tot Sifania 3.17, wat hy sê, God ris in stille tevredenheid. God is swyg in sy liefde. Hy is dood tevrede met die resultaat van, van die werk van sy sien. As hy na ons kyk, is hy tevrede. So hy is geen gespook en gesê, jy moet beter word of jy moet beter wees nie. Het is so makkelijk. God sê, as ek jou sien, hy sê, ek het gekies om die sondes en oortredinge, die foute wat ons maak, uit te skakel, om, om daarna nie te kyk nie. Ek het reeds dit vooruit, ek het ken die eindtelling, ek het het vooruit, het ek dit hanteer ek het die knock-ons, <laughs> en die onnodige strafskoppe wat jy afgestaan het, hy sê, het ek verreken, ek het het klaar verreken, ek ken die eindtelling. En as ek en jy dit snap, dan besef ons die wedstrijd, die wetloop wat ons loop, is een Ephesians 2.10 wetloop. En Ephesians 2.10 sê, ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke wat hy bereid, so dat ons daan kan wandel. So hy het klaar het gedoen, hy het klaar die pad geloop, hy het klaar die wedstrijd gespeeld, hy sê, kom volg net in my voetstappen, kom wees net wie jy is, kom dag net op, <laughs> en leef in die volheid daarvan. Ek het vrijdag die geleendheid gehad om met die klom manne daar in Rustenburg te praat, en het sommer een woord by my opgekom wat ek met julle wil deel vanmorgen, is in Jesaja 55, as julle wil blysen toe, Jesaja 55 vers 1. Ek sê vir die ouwens, in moeilike ekonomiese tyd, as die kontantvloei min is, as daar min geld in omgang is, dan uh, kry jy ons hierdie vreselike speciale aanbiedinge, jy weet tot hierdie sondag, so lang voorraad hou, uh, wat sê hulle, wat sê voorwaardes wat geld, nee, ek ken die stories, maar die ouds het vreselike goeie eh, speciale aanbiedinge, nou, God het ook so'n speciale aanbieding, maar sy speciale aanbieding is bykie anders, dit is nie so lang voorraad hou nie, voorraad hou so lang jy hou, hoor mooi wat ek sê, die voorraad hou so lang jy hou, dit gaan ook nie hierdie sondag verby nie. Dis, dis gister en vandag en elke dag is altyd daar. Nou, hierdie advertentie het God gedikteer, Jesaja het geskryf, 2.500 jaar gelede. En hy het gesê, o, allemaal wat doors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, hier is een interessante ding van hierdie advertentie. Hy sê, dit maak die saak of jy kontant het nie. Nou luister, hier is nie een fijn druk nie, hier is nie een kredietkaart wat hulle gaan swipe nie dit is nie baie nou pay later nie. Hierdie een is, hy sê, wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja, sonder prijs en sonder geld, wijn en melk. Nou weet, wijn en melk praat ons nou van Godse seen, van Godse oorvloed. Hy sê, sonder prijs, sonder geld, wijn en melk. Dan kom vers 2, en vers 2 verduidelik het verder. Hy sê, wat weeg jylle geld af, vir wat nie brood is nie? En arbeid, vir wat nie kan versadig nie? Hy sê, luister aandachtig na my, en eet die goeie, en jylle siel sal hom in vettigheid verlistig. Luister aandachtig na my, en eet die goeie. Jeremia had gesê, toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, want hulle was een vreugde en een vrolijkheid vir my hart. Hy sê, hoekom, hoekom was hulle vreegte en vroeligheid? Hy sê, want die naam is oor my uitgeroep. Hy sê, hy is die hoof van die lichaam. En dis die hoof wat die identiteit dra. Hy sê, die naam is oor my uitgeroep. Ek het identiteit. Hy sê, daarom was die woord een vreegte en een vroeligheid vir my hart. Omdat jy ons verlede sondag gepraat oor Psalm 23, wat ons so baie sing, wat ons sê, hy is my herder, ek kort niks. En het ons sê, wat beteken het om niks te kort nie? Wie wat ek wil sê, om niks te kort nie, is om my siel in vettigheid te verlistig. Wanneer my siel om in vettigheid verlistig, dan is ek by die plek waar ek niks kort nie. Maar nou wil ek jou een ding verduidelik, en dit is, jy weet, hulle sê, die monding van die Amazone, vir die vier, daarboe in Brazilië, is, wel ek het om gaan kyk, op die kaart het ek gaan probeer meet, en volgens my meting is hy 700 kilometer breed, een riviermonding 700 kilometer breed. Kom ons, kom ons trek een paar honderd af van my vergroting, ons sê 500. Maar ons kan sê, hy is honderde kilometers breed. Een vijfde van die wereldse vaarswater doop aan die seen. Nou vertel hy die story van hierdie een boot wat in een storm was en sy mas en sy roer het gebreek en nou dobber hy daar hulpeloos op die, op die oopsee rond. En, want jy moet nou onthou, as jy in een rivier is waarvan die monding een paar honderd kilometers breed is, dan beteken dit die horizon na al kante toe is water. Jou belevenis is die oopsee. En hierdie boekie daar rond gedobber, en uiteindelik het daar hulp opgedaag in die vorm van een ander skip wat voorbij gekom het. En toe hulle in hoore afstand van hierdie ander skip sy bemanning kom, toe roep hulle uit en sê, geen het vir ons water, ons vergaan van die doors. En die antwoord was, skep. Skep jylle is in die varswater. En is dit nie so met ons nie? Ons is in die varswater, maar ons roep uit na water. Dit laat my denk aan Mooses, onder jy Mooses wat by die see gestaan het, see is voor, Faro is achter, en hy roep en hy sê, Jere, Jere, ons vergaan, wat nou? En die Heere sê, van wat roep jy na my? Skep hy sê, wat roep jy na my, maak oop die see. Hy sê, die vermoe het ek jou gegee. Ek het die see klaar oopgemaak, God sê, ek in die eindtelling. Ek het die see klaar oopgemaak. Anker jy dit? Hoor jylle Paulus' woord wat sê, met ons hart glo ons tot gerechtigheid, en met ons mond anker ons dit, bevestig het ons, met ons mond belei ons tot redding. Met ander woorde, eh, dit is asof eh, Mooses' staf die beleidnis van sy mond word. Die Heere sê vir hom, ek het klaar, gerechtigheid is my werk nie, jou nie. Ons moet dit mooi verstaan nie. My beleidnis is wat ek doen. Gerechtigheid is wat God gedoen het. God het my gerechtverig, hy het my geheilig. Hy het klaar dit gedoen. So, ek maak geen bijdra tot gerechtigheid nie. So, hy die goeie werk voorbereid. Hy lei my in die spore van gerechtigheid om die naam ontwacht ons sing vanmorgen jy lied, is dit nie fantastisch nie? Ek dink nie, ons verstaan altyd nie. Ek wil hier, jy moet kritisch wees as ons sing. Kritisch beoordeel wat ons sing. Hy sê, gerechtigheid maak jy my pad. Die goeie werke wat jy bereid het, so dat ek daarin kan wandel, is hierdie pad van gerechtigheid. Jy het gerechtigheid my pad gemaakt. Wat betekent dit? Jy het vir my een weg volkomelik uitgesoek, sê David. Hy sê, Jy het vir jy weg uitgesoek waarop ek kan wandel, waarin ek in onskuld wandel, waarin ek aan jy standaard voldoen, waar ek niks kort nie. Wat kan jy beter kry as dit? Hy sê, jy lei my in die spore van gerechtigheid. Gerechtigheid maak jy my pad. Met olie salf jy my hoofd. Wacht bykie. As jy gerechtigheid my pad maak, dan beteken dit, mos, gerechtigheid, waar het God ons rechtverig? Waarom het ons geheilig en gereinig sonder vlek of rimpel of sonder gebrek voor hom gestel? Hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Help my. Kom. Praat met my. Hoekom het hy dit gedoen? Hy moes ons heilig en skoon maak so hy in ons kon kom woon. Reg? So hy het my geheilig en gereinig sonder vlek of rimpel sonder gebrek voorgestel so die heilige vlekkeloose God se gees in my kan kom woon. Hy sê, so as hy sê, ek leie jou in die spore van gerechtigheid, of gerechtigheid maak jy my pad, wat is die volgende stap? Gerechtigheid het Godse gees, het my voorbereid vir Godse gees, ek het Godse gees ingenooi, en nou sê hy, jy maak my hoof vet met olie. Hoor jy die leraar tot gerechtigheid? Hoor jy, Joel 2, 23, hoe sing ons dit? Jy maak my hoof vet met olie, met ander woorde, Hy sê, as die leraar van gerechtigheid gekom het, as Godse gees gekom het en ons kom woon het, dan kom sy stem, want hy is die, die hoof van die gemeente nie, hy is die hoof van die lichaam. Dan kom die opdracht nie meer van hier nie, maar van hier. Dan kom die opdracht van hom af, en wat gebeur met my? Hy sê, dan word my hoof vet met olie. Wat is olie? Olie is salving, olie is, is die woord van God. Olie is die koring, is die paarskyp wat vol olie word. Hoor jy wat het Joel geprofiteer? Hy sê, jy maak my hoofd vet met olie, my, my beker loop oor. Wat is dit? Dit is die uitstorting van Godse geest, wanneer die beker oorloop, my denken, my gemoed, is die vat, is die houwer, en nou word ek opgevul, opgevul, opgevul, totdat hierdie beker oorloop. En as hy oorloop, wat is die resultaat? Wat is die resultaat, van een oorlopende beker, net goedheid en guns, sal my volg, al die dag van my leven. Ja, daar sal aansla wees. Van God af, net goedheid en guns. Van die vijandse kant af, daar mag een paar aansla wees. Maar besef jy, as hy sê net goedheid en guns, dan sê hy die uitkomst, die resultaat van my leven, sal goedheid en guns spel. Ek staan vanmorgen, daar by ons in die trap het, en daar kom foto's opgang. En ek stop vir oomlik daarby, soms so reeks foto's wat sy geneem het van ons gesin. En nie goed so onder mekaar sit, en ek staan in verwondering en kyk. En ek sê, jyre, as ek, as ek terugdink vir oomlik aan al die teenstand, en al die aansla, en alles waardier ons as gesin gegaan het, maar die uitkomst. Ek kyk na die foto en ek sê, Heere, die uitkomst is goedheid en gins. So het maak die saak as daar goeders langs die pad kom nie. Die uitkomst is goedheid en gins. En nou kom die Heere en hy roep uit, hy sê, hy sê, moet nie langer jylle geld mors, of jylle arbeid jylle energie mors, op goed wat nie kan versadig nie. Nou wat hy van praat is, hy sê, enige iets wat ek dus met my werke probeer recht kry, sal een mors van tyd en een mors van geld wees. Hy sê, maar wanneer ek wandel in die spore van gerechtigheid, wanneer ek in die goeie werke wat hy berei het, want as ek daarin wandel, hy sê, dan mors ek nie meer nie. Hy sê, dan luister ek, en nou my mooi hoor, hy sê, allemaal wat dors het, kom, hoe doen nou, wat maak ou met dors, jy drink. Hy sê, as jy honger het, eet jy. Maar nou sê hy, luister aandachtig na my en eer die goeie, en ja, laat jylle siel om in vettigheid verlustig. Wie wat sê dit vir my? Dit sê vir my, dat ons drink met ons oore. Kan jy die begrip beetkrijg vanmorgen, om te drink met jy oore? So as jy oore het, hy sê, kom koop en eet sonder geld, sonder prijs. As jy oore het, het jy koopkracht. As jy vanmorgen oore het, die wat oore het, laat hom hoor. <laughs> As jy vanmorgen oore het, het jy koopkracht. Want is met ons oore wat ons koop. Daarom sê hy, daarom roep hy vroeg en laat. Daarom sê Paulus, die geloof kom dier die gehoor en die gehoor kom dier die openbaring van die woord. So sien jy, so ons luister nou met ons oore. Uh, of ons kyk met ons oore, ons drink met ons oore. Ons leef vanuit ons oore uit. Hy sê, jy sal een stem achter jou oor wat sê. Dis die weg, wandel daarop as jy links of rechts wil gaan. So hier is een stem, hier is een stem in my, wat my oor wil vang. En die stem wil vir my sê, ek is met jou, al die dag van jy leven. En dan maak het nie saak, hoe sleg my omstandighede is nie. Dan sit een jongman by my die, nou die dag, en hy sê, as dan uit, kwaai probleem met sy huwelik. En ek vraag hom spontaan, ek sê, toe Jezus gekom het na die aarde toe, en hy het aangestap gekom na Johannes die dooper, waar Johannes bees was om te doop, sê Johannes, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Nou is my vraag, het hy? My vraag aan jou vanmorgen is, het hy toe? En hierdie jongman sê spontaan nie, het nie. Hoekom sê hy nie? Nie hy kyk om hom, hy kyk in die wereld, en hy sien baie sonde, hy sê, hy het nie die sonde weggeneem. En ek sê, maak verskil met jou. Hy sê, maar hoe? Ek sê vir my, ek kyk soos God kyk. God kyk na ons, en hy sê, ek kies om nie meer daan te dink nie. Hy sê, ek het daar van afstand gedoen, hy sê, ek het dit tot niet gemaakt. Ek sê, hy sê, ek het die sonde veroordeel in die vlees, hy sê, ek ken die eindtelling. En nou hang het af hoe ek en jy kyk. Het God dit recht gekry om die sonde weg te doen? En die antwoord is eenvoudig ja. Hy het die sonde weggedoen. Hy het sonde geword met ons sonde. Hy het die sonde weggedoen. So waarna luister ons? As hy sê, laat jou siel om in vettigheid verlustig. Waarna luister ons om ons siel in vettigheid te verlustig? Ons luister na die goeie nies wat sê, jy kort niks. Niks jy is klaar heilig, jy is klaar gereinig, jy is klaar sonder vlek of rimpel en sonder gebrek, verheerlik voor God gestel. Jy kort niks. Jy hoef niks by te voeg, om vir God aanvaarbaar te wees nie. Jy hoef niks by te voeg, om vir hom, om die facet te wees, van die diamant. Ons verlede week van die diamant gepraat het ons, ek dink so. Kyk, die beeld is ons dit, die woord sonde, wat saamgestel is uit die twee woorde ha en meros. Ha beteken nie, meros beteken a portie. Hy sê, as ons die lede is van sy lichaam, waarvan hy die hoof is, dan is elkeen van ons, elkeen van ons met sy unieke persoonlikheid, want daar is nie iets soos een slechte persoonlikheid nie, elkeen van ons met sy unieke persoonlikheid is soos een van die slijpvlakke van die diamant wat geslijp is. En elkeen van ons op sy eie unieke manier vertoon een deel van Godse heerlijkheid. Hy sê ons is die afdruksel van sy weese, die afskynsel van sy heerlijkheid. So God wil hierdie diamant, weet die diamant, dis wie hy is, nee. Hy is die hoof en ons is al hierdie sluipvlakke. En hy sê sonde sou wees as ons ons portie van die skyn nie kan skyn nie. En besef jy, solang as wat ek bezig is om iemand te probeer beindruk, dat ek nie in die spore van gerechtigheid nie, want gerechtigheid is sy werk nie myne nie. Sodra dit my werk is, sien jy, dan stap ek af. Dan ek nie meer in die spore van gerechtigheid nie, en dan kan ek nie my portie skyn nie, want dan is dit wat ek skyn, is een nagebootste, een namaaksel van die werkelike. Die beste wat ek kan doen, die beste wat ek het, is om te wees wie ek is. Ons het gesê, God het elkeen van ons uniek gemaakt, en die beste uitgave van my is wie ek is. En nou sit ons met die krisis en ons hou dit aan vir mekaar sê, my hele leven lang, vanat ek so klein sienkie was, het ek in die kerk gesit en my maat haar hand op my been gesit en sê, sit stil die mense, kyk vir jou. En sy het met die beste bedoelings gesê, maar wat, wat is in my gemoed ingegrafeer, wat sal die mense sê? En tot vandag toe is die groose strijd van my leven, is wat sal die mense sê? Wat sal die mense sê? Wat sal die mense sê? En jy sien, so lang as wat ek betrokke is by wat sal die mense sê, is ek nie in die spore van gerechtigheid nie, is ek in my eie spore. Want jy sien, Paulus skryf vir die Romeine, hy sê, wat sal van die dinge sê, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy sê, as God dan sy eie sien nie gespaar het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, sal hy nie dan ook saam met om ons alles uit genade skenk nie. So as God bereid was om sy seen te gee, as ek goed genoeg was vir God, as jy goed genoeg was dat God sy seen vir jou gegeet, wat jy nog nodig? Verstaan jy? Dan hoef ek nie meer in my eie spore te loop nie. Dan kan ek loop op een hoer vlak. Ek kan loop in die spore van gerechtigheid. Dan gaan Godse gees die geleentheid gee om my hoof vet te maak met olie. Dan gaan my siel, my hoof, my siel, nee, gaan om in vettigheid verlustig. Ek wil hier met iets hoor hier vanmorgen. Ek luister na PW, ek, ek, haal, ek piek so, ek kyk nou vanmorgen na Tiki, ek, ek luister net wat die ouwe sê. Wat is bezig om met ons te gebeur? Ons gemoed, ons gedagtes is bezig om hulle in vettigheid te verlustig. En dan sê vanmorgen, sy het eindelijk nou nie een woord wat sy sê, maar sy, ek hoor dit, hier kom iets uit. En sy maak hier die stelling, sy sê, is die Heere nie net onmoendlik goed nie. Hoor jy, dis een siel wat om in vettigheid verlistig. Is dit nie die lewe wat ons leef nie? En luister, ek wil jy met iets verstaan, dis nie waar ons heen gaan nie. Dis waar ons is. Die eindtelling is klaar. Luister, ontspan. Ontspan. 31-30 of 41-30 of 131, ek gee nie om nie. Ons het gewen. Ontspan. Die eindtelling is klaar bevestig. Waarover dit vir my en jou gaan, is die heerlijkheid van hierdie wandel nou. Ons praat gister daar by Bani en, en Marian oor hierdie ding. Of het, ja, waar het ons gepraat, ek weet nie. Ook, ook vrijdag aan, ek weet nie, ons praat oor die goede aan mekaar. Maar hoor jy, ons verlistig ons in die vettigheid, dis wat ons doen. As jy kyk, as ek dit nou so voorstel, en ek sê, hierdie lijn verteenwoordig die bevolking, die wereldbevolking, die mensdom. Nou wil ek vir jou vraag, vir wie het Jezus gesterf? So lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. So Jezus het vir hulle allemaal gesterwe, recht? En wat het hy gedoen? Hy het al ons oortredinge op hom laat neerkom, hy het God het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaakt, nee, so dat ons kon word die gerechtheid van God. Romeine 3 vers 23 en 24 wat gesê het, die gerechtigheid van God, dier die geloof van Jezus Christus, vir almal en oor almal wat glo. My ander woord, nou sê hy, daar is twee groepe. Daar is die wat glo, daar is die wat glo, en dan is daar almal, daar is twee groepe. Hy sê, maar daar is geen onderscheid tussen die twee groepe nie. Hy sê, die wat glo, kom ons maak hulle, ons maak hulle geel. Ons sê, die groep wat glo, en die wat nie glo nie, die rest, almal, dit sluit almal in, en die wat glo, hy haal twee groepe hier uit, sê Paulus, hy sê, want almal het in elk geval gesondig, die wat glo en die wat nie glo nie, het in Adam gesondig, want dier die misdaad van een, maar die sonde in die wereld gekom, dier die sonde die dood, terecht. Hy sê, oor almal en oor almal wat glo, want as geen onderscheid nie, almal het in elk geval gesondig in die heerlijkheid van God ontbreek, hy sê, en hulle, wat gesondig in die heerlijkheid van God ontbreek, hulle wat glo en hulle wat nie glo nie, word sonder verdienste gerechtvaardig dier die offer wat aan Christus Jesus is. So, is daar iemand wat kan sê, op hierdie planeet, wat kan sê, hy lei my nie in die spore van gerechtigheid nie. Dat is niemand wat kan sê nie. Maar in waarheid, ons allemaal gerechtverdig. So ons sien, hier wil ek byskryf, die mensdom is gerechtverdig. Daarom het Romeine 4,25 gesê, hy is oorgeleverd terwille van ons misdade. En toe ons rechtverig gemaakt is, toe die mensdom gerechtverig is voor God, kon God om opwek uit die doodheid. Right. Nou goed, dit is die punt. Maar nou sien ons, nou is hier iets wat geld. Johannes het kom sê, hy sê, hy het aan sy eiendom toegekom, hier so kom hy, hier kom Jesus, die geboorte van boe af, nee. Soos die reen in die sneeuw van die hemel neerdaal, daar jy nie terugkeer nie, kom Godse gedachte, Godse gedachte was van die begin af, dat hy sy sien sou stuur, dat hy vlees sou word. Sy gedachte word woord, die woord word vlees, kom woon onder ons, hy het na sy eindom gekom, en sy eie mense, geloof dat sy wil, het om nie aangeneem nie. Maar, almal wat om aangeneem het, en dat hy mag gee om kinders van God te word. So nou sien ons, die uitnodiging is vir almal, en die wat het aanneem, word kinders van God. Ok, so dis makkelijk nie. Maar, nou wil ek nog een verdeling maak. Ek wil hierdie groep in twee deel. En ek wil nou sê, hierdie ouwens, kom ons noem hierdie ouwens, die godsdienstig is, by gebrek aan een ander woord. En ons noem hierdie groep die ouwens wat in waarheid wandel. Nou sien julle, ek maak een onderscheid tussen godsdienst en waarheid. Jy sien, godsdienst het vir my geleer dat God onbestendig is. Kom vir jou verduidelik. God het vir my gesê, ek het by hoeveel keer by een begrafenis gestaan wat ek gehoor het, dat die prediker sê, die Heer het gegee, die Heer het geneem, die naam van die Heer is hy geloofd. Wat is dit? Is dit bestendigheid of onbestendigheid? Gegee en geneem. Dit is onbestendig. Het laat my denk aan ons ouwe verspreekwoord wat sê, eerst gegee van dan genoem en ben erger dan die in dief gestolen. Okay. Right. So, dit is een onbestendigheid. Maar luister wat sê Jesaja 55. Hy sê, waarom weeg jylle geld af? Hy laat jou siel jou vettigheid verlustig. Hoor wat sê vers 3. Neig jylle oor en kom na my toe. Luister en jylle siel sal lewe en ek wil met jylle een ewige verbond sluit die bestendige, luister mooi, die woord, bestendige genadebewijse van David. God is bestendig. God is gister en vandag en altyd die selle. Daar is geen skade weer van omkering by hom nie. God is geen mens dat hy berouw sou heen nie. Hy, hoor jylle, hoor jylle, God is God. Hy sê altyd die selle. Hy sê, ek wil vir jou bestendige genade bewijs gegeet. So kyk nou wat dit moet gebeur. Godsdienst het vir my gesê, dat Godse karakter is eers gegeef en dan genomen. Is onbestendig. Toe kom die waarheid, en die waarheid sê, lees die einde van die boek. <laughs> Kry die eindtelling. En Job sy eindtelling was wat? Van hoor sê het ek van u gehoor, daarom het ek sy gesnert gepraat. Hy sê, maar nou het my oogie gesien, daarom roep ek en ek trek het terug. Hoor jylle? En so nou het ek godsdienst teen waarheid. Maar sê vir my, die ouds wat in godsdienst, toe ek, praat van myself, toe ek deel was van godsdienst, toe ek die leun gegloed, wat die vijand dier godsdienst aan my voorgehou het, was ek kind van God of nie? Ek was. Maar weet jy wat? Godsdienst het my nog iets geleer. Godsdienst het my geleer, ek moet doen, om punte by God te kry. Ek moet belei om vergewe te word. Weet jy, ek moet werk hee. En die oomlik toe ek dit doen, toes ek weer op my eie spoor. Maar as ek in die spoor van gerechtigheid is, dan belei ek, beleiding is wat beteken, dat ek met God saamsteem, dan belei ek dat ek vergewe is. Dan sê ek, Heere, hierdie stupe ding wat ek gedoen het, die kruis. En laat ons het vir mekaar sê, dit is ons nie een ontkenning nie, want ek sien baie ouwe strykel oor hierdie ding. As ons sê, ons hoef nie ons sondes te belei om vergewe te word nie. As ons sê dat 1 Johannes 1, 9 nie een voorwaarde kan wees nie as Johannes daar skryf volgens ons vertaling, as iemand sy sondes beleid, is hy getrou, God is getrouw rechtverig om te vergewe. En ons het gedink, beleidnis is om ons sondes op te noem, God sê, ek sal nie daar oor dink nie. So dan gaan God nie luister nie, as ek dan kom en ek sê, jyre, ek het nou doodgestaan of ek gebrek of gesteel, dan gaan hy sê, waarvan praat jy, ek het ons gesê, ek sal nie weer aan dink nie. So dit kan nie geldig wees nie. Die jylle nieuwe testament, Paulus wat volgens skryf in, in Colossense 2, 13, hy sê, jylle wat dood was dier die misdaad en onbesnedheid van jylle vlees, het hy saam met hom levendig gemaakt, doordat hy jylle die misdade vergewe het, wanneer het hy dit vergewe, aan die kruis. So wat wil ek nou kom doen om te sê, jylle sal hy my vergewe? Hy het dit om ons toe vergewe. Hy het dit vergewe voor ek gebore was. So wat sy sin maak dan nou vir my om te sê, jylle sal hy my vergewe? Maar wie wat maak sin? Om te sê, jylle, hierdie stupe ding wat ek gedoen het, ek herken, dis een fout. Maar jy, daarvoor betaal ek dankie daarvoor. Dat is groot verskil, hoor jy. Hoor jy? Dis nie, Hanna in die broeksak, ek doen wat ek wil, want die Heere het my ons vergewe nie. Want baie ouders dink, ons sê dit. Baie ouders dink, ons uitspraak wat ons sê, ons hoef nie belei om vergewe te word nie, is Hanna in die broeksak saak, ons kan doen wat ons wil, want ons is nou eenmaal vergewe. Dit is ons nie ons hart nie, dit is ons Godse hart vir ons nie. Goed, so ons verstaan daai in. So, hier moet ek belei en ek moet doen en ek moet allerhande goeders doen in die godsdienst. In waarheid, sê God, jy kan maar net wees. Godsdienst sê, ons is nog sondaars. Waarheid sê, ons is rechtverdig. En so kan ons met die lys aangaan, jylle kan die lys volmaak. Jylle verstaan, die verskilt is nie twee. Maar sê vir my, as ons die dag, as hierdie groep wat glo, die dag te sterwe kom, ons laaste asem uitblaas, waar gaan ons ons oog oopmaak? ons gaan er by hom wees. Wie? Amal van ons, behalwe die oons wat hom nou nie aangeneem het nie, nou as het nou verskil, nee. Maar hierdie is hom aangeneem. Maar besef jylle, hoe zwaar, hoe moeilik is dit, om hierdie pad te loop, hierdie godsdienstpad. Want ek is gedierig aan die zweet, en die zweet van my aanskyn is ek bezig om my brood te verdien. Verstaan jy? Ek moet preke maak, ek moet gesoek na openbaring, ek moet werk met die skrif, ek, oh, hy, hy weet, ek moet staan op die woord. Hoor jy? Terwyl, as my hoofdvet is met olie, as ek my invettigheid verlistig, dan kom hierdie, dan hoor ek die stem, die stem binnen in my, die woord, die, nie die geskrewe woord nie, die ware woord, die teenwoordigheid van die woord in my, hoor ek die stem van Godse woord en leef ek vanuit die heerlijkheid daarvan. So sien julle die beeld. Ek wil ons met dit mooi verstaan, die kinders is kinders. Hulle gaan by God kom. Het julle nie al gesien in een huis, is daar twee seet, of twee dochters nie, twee kinders nie. Die een, vat die makkelike pad. Hy luister, en hy doen, en hy vermaai een klomp skades en moeilikheid. Aan die een stamp sy kop self. Loop in al die moeilikheid vast. Maar al twee, al twee, kom aan die kant uit. Dit hang uit af, hoe geniet jy die pad? Klink het veel bekend? He? Hoeveel van ons was nie so dom om die moeilike pad te gaan loop, terwyl hy een makkelike pad was nie? Die skrif sê, Salomo skryf, ken hom in al jou wee en hy, sy jou pad gelijk maak. Hey man, ons ouders wat fietser is simpel ons soek bult om te rei. En ek is gister daar by baan ek sê, jene, maar hier is moeilike plekke, ons moet hier kom fiets rei. Kan jy geloof dat mens so kan wees? In elk geval, partij ons is maar wiekie so. Maar in die geestlewe, soek ons baie keer een moeilike, moeilike, moeilike pad. Maar ek wil nou nader kom aan die ding, en dit is, jy kan hierdie deel, hierdie ouders wat in waarheid is, kan jy ook in twee opdeel. Sê, het word nou alle moeiliker, nee. Want jy sien, ek kan in waarheid lewe, en ek gaan nou sommer net een kruisie maak afvoor, ek kan die kat nie donker knyp. Ek kan in waarheid lewe, maar ek kan myself veroorloof, sekere goed, wat ek weet, wat nie staan die stem van God, geest afkom nie, sekere goed wat ek doen, wat die opdracht is, wat van my afkom en nie van hom afkom nie. Want luister mooi, as ons tykiese beeld gebruik, dat hy die hoof is van die gemeente, dan beteken dit, ons as gemeente, so opdracht, kom nie meer van ons af nie. Paulus sê, om nie meer vir myself te leef nie, maar vir die een wat vir my gesterf en ook opgewek is. Dan kom sy wil, die openbaring van sy woord, word my opdracht. Hoor jylle? Dis wat my gebeur. Dan sit nie meer ek nie. Wanneer is sy gemeente nie in eenheid nie? Gemeente wat nie in eenheid is nie, is gemeente wat elke ou sy eie kop volgt en dat mag baie ooreenstemming wees, dat ons die selle gesintheid het, of dat ons die selle openbaring of siening van die woord het, maar ons volg nog steeds ons eie koppe. So wat ons nodig het, is om om die hoofd te maak. Sê Heere, wat sê jy? Dan verloor ek in een sin my individualiteit. Nou wat ek daarmee sê, jylle moet my nou gekwalificeerd oor, beteken dat ek besef maar, nou wat jy gesê het, Ortoon, dan, dan kom ek nie om myself te bevestig nie, dan sien ek, die bevestiging is nie net vir my nie, die bevestiging is vir allemaal, en skielik is ek bewus van een wolk van getuienis rondom my, wat in die bevestiging lewe. En dis Godse hart vir ons. So ek kan, en Henda het verlede week daar oor begin praat, en sê, ek kan my eie ding doen, ek kan die eenheid in die gemeente breek. Jy weet, as baie vraag, oor goeders wat in ons gemeente gebeur, wat nie lekker is nie. Uh, en wat is ons optrede? Onthou jy die woord wat Jesus gesê het, hy sê, alles wat jylle op die aarde bind, reeds in die hemel gebonde, alles wat jylle op die aarde ontbind, in die hemel ontbonde. Die vraag is, kan ons dan onheiligheid en onreinheid, gepraktiseerde onheiligheid en onreinheid, aan die gemeente vastbind? Besef jy, dan breek ons eenheid, een verdeelde huis kan nie staan nie. So sien jy die geweldige verantwoordelikheid hier, want besef jy, omdat ons soos God die pad loop, en wat sê God? God sê, aan hulle sondes en oortredinge sal ek nie meer dink nie. Is daar niemand in die gemeente wat moet een verwerkijker loop, of een, een PI is, een private investigator is, om te kyk of daar nie iets is wat jy verkeerd doen nie, dat is jy ook een raakvat nie. Niemand doen het nie. Ons doen nie speerwerk op mekaar nie. Hoekom nie? Om die liefde bedek alles, verdra alles, hoop alles, glo alles. Dis hoe liefde werk. Maar besef jy, jy kan dit nie wegsteek nie. Dit is vir my soos een, soos een overspelige verhouding, het jy al gesien overspelige verhouding so dit werk. Dit begin sies, sies, sies, sies, sies, maar dit is een kwestie van tyd. Dan pop het. En dan word het een skandaal. Maar besef jy, lang voordat het een skandaal word, lang voordat het een skandaal word, het ek een geleentheid om te hoor wat die stem sê. Want hy sê, jy sal die stem achter jou hoor wat sê, dis die weg, wandel daarop as jy links en recht wil gaan. En as ek lang voor het openbaar word en een skandaal is, as ek dan hoor en ek sê, jyre, dankie vir die kruis, hoor jy, dankie vir die kruis. En nou sê Paulus vir die Romeine, hy sê, sal ons dan aangaan met die sonde, so die genade dan meer kan word. Hy sê, dis onmoendlik stellig nie, sê hy, Hy sê, ons het dan gesterwe, ons is saam met hom gesterwe, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Die leven wat ek nou leef, leef ek nie meer vir myself nie. Kan julle sien, wat is Tiki bezig om vir ons te sê vanmorgen? Ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef vir die een wat die hoof is van die gemeente. En skielik, dan kan ek nie voortgaan daarmee nie. Maar partij ons, partij ons wat kinders van Heere is, partij ons wat die waarheid ken, sien rechtig kans om ongerechtigheid te praktiseer die God van hierdie wereld kom, verblind ons. As hy het kon rechtkrij met Eva, en hy kon het rechtkrij met Adam, kan hy rechtkrij met jou. Daarom sê Paulus, hy wat staan moet oppas dat hy nie val nie. So hy kan dit met jou en my ook rechtkrij. En hy krij dit soms recht. Nou die punt is, wat maak ons in die gemeente met hierdie ou? Kom sê jy vir my wat maak ons? Sê ons goed, ons gee die eenheid op, ons laat die onheiligheid toe, want ons liefde moet alles toemaak. Wat het Paulus gesê? Paulus skryf vir die Korintiërs daar in 1 eh, Korintiërs 5. Hy sê, hier is een ou wat onreinheid, onheiligheid, nou in vieslike vorm van overspel bedrijf, dier een verhouding te hem met die vrou van sy pa, dat sê ek nou klink sy ma nie, maar, maar een vrou van sy pa. Hy sê, ek so die ou aan die Satan oorgegeet. Dis arde woorde, mense. Wie wat sê Paulus? Tot verderving van die vlees, maar so dat sy siel gered kan word. Wat Paulus daarby bedoel, hy sê, as ek om aan die Satan oorgeer, dan beteken ek sny om uit uit die gemeenteheid. Hy sê, as ek daar was, hy sê, dit sou ek dit gedoen. Ek sou om uitgesnyd uit die gemeenteheid gesê, staan buitenkant, jy kan nie deel wees van die eenheid, jy kan nie deel wees van die heiligheid van die gemeente, jy kan nie die huis verdeel nie, want een verdeelde huis kan nie staan nie, soos laat het nie toe nie. Maar Paulus sê, ek skryf jou nie af nie. Jesus sê, as jou broeder dan sondag, hy sê daar teen jou, maar besef jy, besef jy nou, ek wil jy moet iets verstaan hier, Besef jy, as ek en jy met ongerechtigheid bezig is, ongerechtigheid praktiseer, gaan het nie meer oor jou nie. Gaan oor die gemeente. Besef jy, dan maak Jesus die uitspraak, hy sê, as jou hand jou laat strykel, kap hom af. As jou oog laat, jou laat strykel, plik hom uit. Jou beter laat jou oog vergaan, as dit jou hele siel in die hel gewerp kan word. Besef jy die implikaties hiervan? Wat bedoel hy by in die hel gewerp? Jesus sê dit nog onder die ou verbond. Nou praat ons van gemeente, ons het gesê ons op pad jimmel toe. By wijze van spreken, jimmel is om om te ken, recht. recht. Ons het in, in die sin dan gesê, maar op pad jimmel toe. Maar kyk wat er gebeur, hy sê, as ek ongerechtigheid bedrijf, as ek ongerechtigheid in my leven toelaat, dan betrek ek die totale gemeente, as jy dit waag om hier te sit vanmorgen en te sê, ek is deel van hierdie gemeente, besef jy jou doen en late as een refleksie van die totale gemeente. Ek wil jou nie vol vrees laai vanmorgen. Dit is nie dit laaste ding wat ek wil doen. Ek wil jou aanmoedig vanmorgen. Ek wil jou uitdag vanmorgen om, om weier te kyk as jouself. En te sê, maar ek het deel geword van die eenheid. En nou kom ek skryf van die breers en hy sê, jylle het een groot wolk van getuies rondom jylle. Hy sê, laat ons dan met volharding die wetloop loop. loop want ons die wolk van getuinis om ons. Besef jylle hoe groot is die wolk? Besef jylle hoe ons mekaar sy getuinis is? Kajan sê vir God, hy sê, is ek dan my broerse hoeder? Wat is die antwoord? Ja, ek is my broerse hoeder. Ek is juist sy broer, nie sy moornaar nie. So sien jylle wat hier bezig om te gebeur, die ding wat Orkin vanmorgen sê, ons, ons kom mekaar bevestig. Die focus is nie meer my nie, focus is die hoofd as jy focus die hoof, is, as ek focus op die hoof, op Christus, dan sien ek, Christus het al hierdie facette van heerlijkheid. En dan sien ek elk een van ons in die gemeente, sien ek een facet dra van die heerlijkheid. En skielik besef ek, as een ou achterblij, as een ou kort, dan hamartaya, dan hameros ons, dan is daar een portie van die heerlijkheid van God, wat nie kan skyn nie. Right, nou kom die woord en hy sê, o, almal wat dors het. Waarna dors jy? As ek, hy sê twee oons wat vanmorgen opstaan, en wie wat sien ek waarna dors hulle? Hulle dors na die openbaring van die Ekklesia. Hulle dors na gemeente. Om lichaam van Christus te wees. Dis die dors in my hart. En ek wil jou vraag, is dit die dors in jou hart? Oom Pierre het het prachtig gestel, het sê, man Jan, hy sê, en as jy nie een dors het nie, vraag die Heere vir een dors, hy sê jou een gee. Is daar so dors? Of is ons een klomp individue wat ons eie ding doen? Ons eie pad loop? Ons eie gang gaan? Jy sien, dit het godsdienst met ons gemaakt. Godsdienst gesê, solang ons aan die klap behoort, ons het die kaartje hemel toe, soos ons raad. Dit is een kaartje hemel toe. Godsdienst is een kaartje hemel toe. <laughs> maar die rit is so ongemakkelijk. Maar ons wil nie dit heen, want hier moet iets gebeur. Julle moet nou mooi dink, die tyd is nou net mooi uur en half te min, maar kom ons probeer dit in vijf minuut te inkry. En nou sê ek wil aan julle bewys, ek wil een eeuwige verbond met julle sluit, die bestendige genade bewijse van David. Hy sê, wat ek met David gemaakt? Maar nou wil ek hier net eerst David sien. Wie is David? Is David hierdie individue wat gewandel het 1000 jaar voor Jezus, wat koning oor Juda is was en later koning oor Israel ook, of as hy praat van David, van wie praat hy? Hy praat van David beteken geliefde. Dit is my David sien in wie ek welbaard, my geliefde sien. Wie is sy geliefde sien? Yeshua, die een wat die heil van Israel is. Reg, en wie is sy lichaam? ek en jy, so wie ons? Ons is David. En nou sê ek wil aan jou bewys, ek wil aan die gemeente bewys, die bestendige genadebewijse van David. My genadebewijse is bestendig, ek trek het nie terug, ek gee nie vandag en morgen neem ek terug nie. Dit is een bestendig met een offer vir altyd. Die bestendige genadebewijse van David. Hy sê, kyk, ek maak om een getuie, een fors en een gebieder van nasies. Hy sê, nasies wie jy nie geken het nie, sal na jou te trek. Hoor mooi, Ek maak om een getuie, wat is die eerste ding wat die gemeente sal wees? Die gemeente sal een getuie wees. Besef jy dat in Malachi beskryf het, hy sê die wat die Heere vrees, het by mekaar gekom, die oud testamentiese termen van die Heere vrees, nee, het by mekaar gekom en hy het met mekaar gespreek oor die Heere en daar is een gedenkboek opgeskryf, hy sê en jy sal weer sien die verskil tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dien nie. Van wie praat ons hier? Ons praat van die verskil tussen die die kinders van God, wat die waarheid lewe, en die ander, en die res, so jy sal weer die verskil sien, so sien jylle waar oor, kom ons by mekaar, die by mekaar kom, om by mekaar te kom, om by mekaar te wees, is om saam te praat, is om saam te dink, is om opgebouw te word in ons allerheiligste geloof, sê die skrif, om een te wees van hierdie lichaam, wat hy vir ons bereid het, wat hy vir hom bereid het, en besef jy nou elk een van ons optrede, jou optrede, is een getuienis vir die lichaam. En jylle weet, so goed soos ek, in hierdie gebied waar ons woon, kyk ons na ons, Bani het gister gesê, dier een verkyker, en hulle sê, sien jylle, hy is ook in die gemeente. Huh? Dis hoe mense kyk. En die vraag is, wat sien hulle? Petrus sê, as hulle julle goeie werk aanskou, wat is ons goeie werk? Is die goeie goed wat ons doen, of die spore van gerechtigheid waarin ons wandel? As ons in die spore van gerechtigheid wandel, as ons in sy verdienste wandel, as ons net is wat ons is, is ons levens automatisch een getuie. Dan sal die ouwens, hy sê, die ouwens sal in hulle harte gegryp wees. Hulle sal sien, dat God waarlik onder julle is. Jesus sê, hieraan sal hulle weet, dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. Jy sien die oomlik, as jy om jou rondkijk vanmorgen, en jy sien al die facette, die al die facette van Godse jylikheid, kyk nou net daar, hoe lyk het om te wees, dis om te wees. En eh, wat jy vir my sê, dis nie een facet van jylikheid daai nie. Onbewus. En sy is vir allemaal een plezier. Recht. Dis wat ons is, dis wie ons is. Hy sê, ek maak jou getuie, maar het stop jy daar nie bevestig jou in gesag. Ek maak jou fors. Hy sê, ek wil die gemeente fors maak. Hy sê, ek wil hee die gesag van God met in die gemeente uitgaan. Ondou jy dat Micha 4 het die ding gesê, aan die einde van die dag sal die berg die gesag van die huis van die Heere, die gemeente, die Ekklesia, vaststaan op die top van die berge, verheer wees vir al die hevels. Ons is daar. Wie het gesê vanmorgen, die tyd is min hierdie oomlik het gesê, jy weet, Bert greef bel my, sê vir my, hy, hy, Jan, ek moet jou bel, ek moet, jou, moet dit vir jou sê. Hy sê, die Heer het my gepraat, hy sê, my broer, die tyd is min. Hy sê, roep, sê vir jou mense, die tyd is min. Ek hoor die dringendheid in sy stem, hy sê, ons is hier, ons is by die dag, ons is by die tyd wat min is, ons het gesê, as ons na die tydlijn kyk, sien ons, ons is aan die einde van die tweede dag, hy sê, ek sê, na die tweede dag levend maak om voor my aangezicht te lewe. Hy sê, die tyd is min dis van ons nou is, mense. Hy sê, dis tyd dat die laaste dag kom en dat die berg, die gesag van die gemeente, luister, nie jou gesag in die gemeente sin. Hoor jy? Laat jou gesag invloei met die gemeente sin. Laat jou gesag deel word van die gemeente sy gesag. Jy sien, ons het een geweldige streep van individualiteit in onszelf, wat ek sê nie op zichzelf sleg is nie, om ons te wees, want ons probeer nie wees soos iemand anders nie, maar verstaan, in gemeente, is ons deel, is jou facet, laat jou facet, laat jou portie van Godse heerlijkheid skyn, wees wie jy is. Dit is kritisch. Hy sê, sal die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die werke, verhewe wees boe al die hevels, en nazies en koning sal daarna toestoom. Aha, ek maak jou getuie, een fors, gebieder van nazies, en ons praat van die selde ding hy sê, en hulle sal sê, kom laat ons opgaan na die huis van die Heere, wat is die huis van die Heere? Die huis van die Heere is die gemeente. Hy sê, laat ons opgaan na die huis van die Heere. Hy sê, want uit Jerusalem, uit die gemeente, sal die woord van die Heere uitgaan. Hy sê, en uit Sion, die gesag van die gemeente, sal die wet uitgaan. Wat bedoel hy by wet? Hy sê, die opdracht, die bevel, wat die wereld in lijn moet kry, sal uitgaan. Want, Jesaja het geskryf. Hy sê, as ek my woord gestuur het, sal hy my behaag in dit waar ek dit stuur. En nou het dit omwaag. Sy woord omwaag het vir ons die goeie werke berei waar ons kan wandel. En nou wandel ek en jy in die goeie werke. Hy sê, wat sal die resultaat wees? Hy sê, die berge en die hevels. Die aarde wat met reikhalsende verlange wag op die openbaarmaking van die kinders van God, Romeine 8. Hy sê, kom in beweging. Hy sê, die berge en die hevels sal uitbreek en gejubel en sal hande klap en, en juig, en vir die dooringboom sal as die pres opgaan, en vir die bissel en myrteboom, hy sê, dit sal vir die Heere wees een getuienis. Dis waar ek en jy is vandag, in die spore van gerechtigheid. Almal wat doorsit, kom na die waters. Jesus sê vir die vrou by die put van sigaar, hy sê, die water wat ek om sal gee, om te drink, as iemand die water drink wat ek om sal gee, sal hy in ter ewigheid nooit weer doorskry. Hy sê, dit sal in omwoord een fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. Dit is beter as die Amazone monding. Fontein is binnen in jou. Ek wil vir jou vraag, kan jy dit sien? Ons het begin verlede week dier te sê, ek kort niks, ek sing, jyre, ek kort niks, maar jyre, net my finansies en my gesin en my huwelik en ek moet net hierdie goed uitgesorteerd krijg dan sal ek niks kort nie. Nee, ek kort nou niks. Ek kort nou niks, want hoekom? Ek het u gevind. En u is die oplossing vir my hevelik. U is die voorsiening in my leven. U is die geneesing vir my lichaam. U is die beskerming wat vir my familie nodig is. U is dit. En ek het u. En as ek u het, as u dan vir my is, wie sal tegen my wees? Die Heer is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan een mens my doen, oor jylle waar staan ek? En hierdie fontein van levende water is bezig om het op te spring, op te spring, op te spring. En wat gebeur? Hy maak my hoofd vet met olie. Hy sê, my beker loop oor. Nou begin dit uitstort. Nou begin hierdie goed een dramatische effect in my leven hee, elke dag. Dan kom Jesus in die einde van die feest. De groote dag van die feest, dan roep hy uit. Hy sê, kom na my toe. Weer, hier kom hy alweer. Hy sê, kom na my toe hy sê, die wat drink van die water dat ek om sal gee, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy binneste vloe. Amal wat dorst het, sien jy waar oor sal nasies en konings trek, hy sal kom na die water. Amos 8 vers 11, kan stop daarmee. Amos 8 vers 11 sê, daar kom een dag, sê die heren, wat ek een dorst in die land sal stuur, nie een dorst na water, en honger na brood nie, maar hong in dors na die om die woorde van die Heere te hoor. Ons is daar. Die Heere sê, laat jou siel my vettigheid verlustig, dan is jy in my rus. Dan jy by een plek gekom om te sê, ek hoort niks. Jy het nie geld nodig, nie soos nie uitgestel nie. Jy, kan nie, jy is nie soos die boere wat sê, jy weet, as ek net een oes gemaakt het, dan gaan ek vir my nieuwe stroper koopie. Ek hoef nie geld te heen nie. Ek het oore nodig hy sê, luister aandachtig na my, en nie die goeie. En dan sien ek, die aanslag kan kom, maar ek leef in die spore van gerechtigheid. Die spore van gerechtigheid is sy werk nie myne nie. Spore van gerechtigheid is sy verdienst nie myne nie. Spore van gerechtigheid was sy moeite nie myne nie. Spore van gerechtigheid het ek gekry sonder geld, sonder prijs. Die eerlijkheid daarvan. Prijs die heren. Praat met ons. Ek wil net gauw vir julle lees in Psalm 45 vers 2 My hart word bewoe dier goeie woorde Ek dra my gedigte voor aangaande koning My tong is die pen van een vaardige skryver Dis die vers het ek vir oogend gekry En hoor net toe, toe lees ek dit Kom uit die boekie van Charles Spurgeon Hoor net toe skryf ek nou lang stikkie Wat ek nou eindelijk ook wel gelees het Maar dis nou te lang Maar die stikkie wat nou vir my kostbaar was Hy sê Jesus is altogether complete hoor net hier so julle, as jy dit kan net in jou gedagte sien. As all the colors blend into one resplendent rainbow, so all the glories of heaven and earth meet in you and unite so wondrously that there is none like you in all things. <laughs> Amen. Amen. Is daar nog iemand? Voor ek weer met die trappe opgaan. <laughs> Dit is wat Paulus elke keer sê, hy sê, ek dank my God oor jylle, dat jylle in geen genade gave achterstaan nie. Daar is een hengse klomp probleme, groot klomp probleme in die gemeente van Korinthe. Lelike probleme. Maar hoe begin Paulus? Hy sê, ek dank my God, dat jylle nie in een genade gave achterstaan nie. En dan herinner hy, hy sê, ons is geroep tot gemeenskap met sy sien. Dit is die oorkoepelende ding. Dat is ons, ons focus hierop hou. Een ding wat ons moet onthou, as het in jou hart opstaan, begin jy dit doen. Het jylle al achtergekom wat gebeur? As ons hier in die gemeente is, en ene begin sy handen klap, en sy net so trrrr, trek het die gemeente, trek allemaal handen klap. Okay? So as jy begin bid, gaan het so die gemeente trek. Jy weet, baie keer het ons die ding, ons wil mekaar sê, alright, kom ons begin die ding, kom ons start dit hier so. Nee, start by jou. Begin jy doen wat die Heere in jou hart lewe, en in die getrouheid daarvan sê, sien, anhou steek dit aan, want God maak jou een getuie, en een fors, en een gebieder van die nazies, prijs die heren, dankie vir een lekker dag saam jylle, dit is great, he, jylle is goed, ok, ek sal nou klaar wees, luister jylle, onthou asjeblief, vanavond, 6 uur, moet nie uitmis daarop nie, kom ons sluit net hierdie dienst af, vader, ons eer u vanmorgen, dat ons in hierdie eenheid, hierdie eensgesintheid, saam kan wees, saam kan praat, saam kan besin, beleef hoe dat die geest in een na die ander van ons bezig is om te werk, om ons tot die eenheid te snoer. Dankie dat jy ons gekies het, dat jy ons by mekaar gebring het. Dankie Heere dat ek vir jy kan dankie sê vir my boete en my sissie wat langs my sit vanmorgen, wat hier is. Ons bewus kan wees, Heere, dat jy met ons gekies collectief een groot roeping op ons levens het. En jyre, dat ons die goeders waarin ons soms strykel, selfs met mekaar, ook in die gemeente, jyre, waar ons vasthak, dat ons die probleme kan parkeer en focus op, op dit wat veel groter is, en sien hoe dat dit wat nie die plan is nie, soos, soos een wolk verdwijn, soos die mis voor die ochendson, het gesê, die dag dit uit, dankie daarvoor. Dankie vir gemeente. Ons eer die Vader. In Jesus naam. Amen.